la eta princo en la tupia lingvo. La libro La eta princo estas conata en la tuta mondo. La autoro, la FRANZO Antono Saint-Exupéry, 1900-1944, publicigis gin unua foie en Usono en la iaro 1943. Tiam furiosis la dua mond milito cae li estis aviadila milit piloto. La verco estas poesietza, fabelo, pri hom valoroi, cae amo. Por la unua el dono, oni publicigis de segno ilustrajoin de la autoro mem, kiui same farigis famai. Gi estas traducita al pli ol ducent dudec lingvoi, kio signifas che gi estas unu e la plei multe traducitae vercoi en la historio. Milionoi da exempleroi iam vendigis, ancao concernei filmoi aperis. Ente tiu iaro 2017, la Brasilia Gazetaro informas che uno plia traduco aldonigis al listo. Oni traducis tium tut mondan literaturajon ancao al unu el la cefai variantoi de la tupia lingvo, la niengatua. La traducon presorgis magistri gianto en la Universitato de San Paolo. Char la niengatua lingvo, cae la Brasila indiana culturo, ne posedas iuin elementoin de tiu verco, la traducisto devis fari quelcaen interessen adaptoin. Exemple, la titolo farigis eta estro. Tigro farigis macul jaguaro. Vulpo farigis sovage hundo. Tritico farigis maiso. La vorto vendeio, cion la vulpo mencias en la racconto, traducigis al domo aceto. Ciam la Portugaloi ec coloniigis Brasilon, existis citie centoi da lingvoi el ciui ancora multai plu vivas. Uno el la cefai estis la tupia lingvo trunco, usata principe en la MAR BORDA regiono. Al tiu grupo appartenas diversai lingvoi, coloniantoi cae africanoi lernis gin tiel che gi farigis la generala lingvo en la lando. Gis la dec naua iarcento, gi estis la plei multe parolata lingvo en Brasilo, char la Portugalan oni usis nur en granda urboi cae con relato al Portugaluio. La tupia estis nur parola lingvo portugalai jesuitoi estes la unuae qui vercis gian grammaticon. Multae vortoi en la nuntempa Brasila portugala lingvo devenis recte el la tupia. La niangatua appartenas al tiu trunco cae trovigis principe en la Amazonia regiono. Ancora un nun, miloi da tieai indianoi havas gin kiel gepatran, la portugalan ili lernas poste. Por la traduco de la eta princo, oni intensas conigi la tieain infanoen pritiu tut monda classicajo.